Një, dy, tre, katër Mirëmëngjesi të gjithë e mirë se keni ardhur është hapur edhe për ditën e sotme klubi i mëngjesit këtu në valët e radios Kombëtare Club FM dhe në ekranin e Klan Plus njëherësh Ja ku vjen edhe një javë e re pune. Sot do të jetë okay. Kam përshtypje ndryshe nga pritshmëritë sot mund të jetë mund ta kemi hedhur, të paktën për mëngjesin për të vajtur në punë e gjitha mhm. këto gjëra të tjera. Por nuk i dihet se ç'do ndodhë. Por nuk i dihet se ç'do ndodhë. E kam kujtuar Olta Rekën një ditë kur po flisim për çfarë po flisim stuhit, po flisim stuhit. Mhm. mhm. Edhe kur gjeta veten në stuhi. Ëh, nuk e di a jua tregova juve atë. Po javën e kaluar isha në një vend në ditën e gabuar. Kishim një ftesë për ah, po. tregova. Ditën e mërkurë dhe atë dhe atë ditë kam kujtuar Oltën sepse flisim për shtrëngata e gjëra gjatë uh, kohës motit këtu dhe po më vinte shtrëngata edhe nga sipër, edhe nga poshtë. Se përplasej aq fort sa që kërcente pastaj. E thashë, pikërisht në këtë moment Pikërisht do të në mendjen tënd. Qiejt u hapën, po. Tarararara, dhe vjen një engjëll me një çadër të madhe. Po po. Të bardhë. Si e kaluat fundjavën një herë? A shkuat gjëkundi? A bëtë ndonjë jo, gjë? Ja, në natyrë. Dolët pra jashtë. Sigurisht. Dje ka qenë një dyndje e jashtëzakonshme drejt plazheve. Po. të afërta me kryeqytetin, për ata që kanë qenë në kryeqytet, jam i sigurt ju që na ndiqni nga qytetet bregdetare, pastaj keni dalë një xhiro me. Ata e kanë shumë pranë. Po. Siç ka bërë Vlora e ku di unë se çfarë. Durrësi. Po. Durrësi e Vlora e. Po t'i shtosh nga një e të gjithave janë të gjitha me rimë. E ke parasysh. Ehm. Um, jo, ne shkuam në të Është një tavernë e njohur atje, që njerëzit shkojnë e ndalojnë herë pas here. Po. S'kishte vende. Domethënë na hym brenda, po vet i tretë nuk ishim se ishim qamete dhe neve, por ë uh, nuk kishte vende. Kështu që na e komunikuan shpejt edhe saktë, kështu që u desh që të shkonim diku tjetër, po Ajo diku tjetër u zgjat e u zgjat e u zgjat derisa shkuam në një lokal të njohur që është në zonën e Tiranës, pastaj po. Po. Nga rruga dytësore akoma kështu. Mhm. Që ka një emër si një mbiemër që kemi këtu. Po, pra, po. Rrafsh atje. Rrafsh është gjithmonë. Tek Reka, e ke parasysh? Mhm. Wow. Si gjithmonë. Po jemi të mirë ne. Shumë thanë që Rrafsh është gjithmonë. Unë kam mhm. qenë atje një herë kur patëm fat. Që gjetëm një vend, domethënë. Dhe mbaj mend. Thuaj që edhe atje s'gjete. Jo, nuk gjeta. Oh. Betohem. Nuk gjeta. Paska qenë udhëtim i gjatë. Po pas. Ishte jo sepse ishte shumë shumë plot, ishte plot fare, edhe tash varet se kur do të çohen njerëzit, e kupton? Mm. S'ka kuptim të presësh. Po, edhe aty e kupton se sa shumë mish hahet nëpër restorante të dielave. Sa e padukshme është. Kuintalë dhe tonelata kam përshtypjen me me të gjitha llojet e gjërave. Të mira jam i sigurt. Se ndryshe nuk do kishte aq shumë njerëz, por Kuptoj. Po po, ha Konsumi, ato dha në këtë konsumi vend ba. ha, e kupton? Është po ankohu, ankohu e ha. E kupton, i fusim një ngrënë e dalim të E ankohemi po prapë. mërzitja do mirë qenë një blendi, kështu që. pastaj. Është e tmerrshme. Nga stresi thot Lorin Terezi. Po, Po, pra, ka mundësi. Ke shumë e kaloj të në drejtë. Po këtë edhe farë. na thonë se s'ka për të gjithë i bie që gjysma tjetër të jenë kamarierë, janë gjithë punësuar. Se s'ka mundësi. Po gjithsesi, kështu që u desh që të iknim dhe që atje, i- ë, Olta. Ndalesa tjetër pastaj është për të mos u zënë në gojë, ishte zhgënjyese nga këto. Mos. Ishte aq, aty ishte ishin aq të zënë sa që kishin harruar fare që vinin në punë domethënë. Ke parasysh kur shkon anti janë këto, kështu që mund të rrish 40 minuta. Po, me tavolinë. Rrish me 40 minuta me tavolinë me patate, me po. bishta cigaresh, me siç ah, kishin lënë ata njerëzit më parë kështu. Edhe kamarierët që thonë, "Ja, s'jam unë, s'jam unë, s'jam unë kamarieri." Ja, ja, ja. Edhe është e tmerrshme, po. Po, po. po. Se ndodh kjo. Më duket se përfundove që të haje drejt në shtëpi. Po, si e bëre. Arritëm një gjel. jo, gjetëm në fund një vend që ishte i treti, shumë i fshehur, se duhet të futesh nga dytësorja, dalësh nën autostradë, dalësh nga ana tjetër e Mhm. Mm së Tiranë-Elbasan, Që gjetët vend, ë? Okay. Që ishte i mirë, po. Okay. Kishte vend sepse ndoshta është i ri kështu dhe ishte ishte shumë i mirë. E kishte këto traditën e këto gjërat. Jufkat e pulën e kupton. Mhm. Mm ishte okay, ishte shumë i mirë. Edhe një edhe një pishinë madje për ndoshta më vonë. për po ky vend ishte i fshehur. sepse vetëm tabela ka edhe është pak po ka njerëz që e dinë. Ai është vendi. Ai është i duhuri. Ai është vendi. Po po s'mund ta përmend sepse Ja, e kuptoj. Po ta, se po pastaj do shkoj të ha prapë. Po. Unë të pres faturën, s'po. Ti je direkte. Kështu që po është është super. Sepse njerëzit të donin, kurse dje vapë sa ishte plazh, ishte drejt drejt detit që të gjithë. Po, dhe trafik i madh në autostradë. Pashë një uh, aksident dje në autostradë. Pa shkuar tek Pa shkuar tek Kush? Kastrati? Mm. Po, mu atje. Që është një zonë e drejtë. Mhm. Mm Mund të ishin 11 ose 12 makina. Oh, oh, oh të përplasur, po. ha? Ishte domethënë komplet zinxhir. Fillim fare ishte një BMW e goditur nga mbrapa. Po po kështu e viteve 90. Nga një Audi, i cili ishte në anën, kishte ndaluar në anën e, e korsisë së shpejtësisë. Kam përshtypjen që ky e kishte shkaktuar gjithë gjën, por nuk kam E Se si sigurt. s'pati, nuk e Ka pashë. qenë parakalim i gabuar. Domethënë, dukej sikur kjo BMW e kishte goditur në në ashtu. Anësor. Jo, në Në të prapa pasme. kolb, në prapa kolb, tek tek bagazhi, kishin Po. goditur bagazhin po kërkoje. Dhe pastaj mbrapa ishin dy e nga dy. Kuptohet. Nja nëntë apo 10 makina të tjera, bam bam bam bam bam kështu të gjithë. Sa dalë, sa kishin fëmijë të vegjël që po i jepnin ujë, po i qetësonin. Nuk kishte ndodhur asgjë, domethënë kështu në viktima në mhm. njerëz, po Trashon se ndodh domethënë se është njëri nga këta që kalojnë përmes trafikut, kështu që po, po. kthehen dhe pastaj ajo ndodh Shumë interesante. Fatmirësisht ishte ishte pa pa pa dëme në njerëz. Pra. Zakonisht që i shkaktojnë. Po i ke ato. Kthehemi pas fan klubin e mëngjesit se rruga është me gropa Tiranë-Durrës, duhet ta kenë njerëzit parasysh, është me gropa. Unë çashë një gomë, mu më ndodhi, kështu që duhet keni kujdes. Sepse duhet mbajt distanca nga tjetri. Po. Çdo ditë ne duhet të të dëgjojmë të paktën një këngë, të lexojmë një poezi të bukur, të shohim një pikturë të arrirë dhe nëse është e mundur të flasim sa më pak fjalë. Të oh, arrirë. Bravo, po, bravo i po, po. qoftë. Sigurt Edhe një. Ne pse dëgjojmë shumë muzikë dhe flasim shumë? Mirë, ne jemi ndryshe Olta. Wolfgang Amadeus Goethe. Okej, okej. Hajde jemi. Edhe një tjetër. Çdo ditë ne duhet të dëgjojmë të paktën një këngë, të lexojmë një poezi të bukur, të shohim një pikturë të arrirë, e nëse është e mundur të flasim sa më pak fjalë. Johan Wolfgang von Goethe. Thank you, faleminderit. Ieri. Ja ku e keni dhe Oltën tani miq të dashur, si do të jetë moti sot është pyetja ajo na e tregon digidom digidom. 14 gradë është në këto momente, 19 do jetë maksimalja për sot dhe 99% janë shanset për shi. Wow! Sot pikon gjatë gjithë ditës. Kemi pikon gjatë gjithë ditës, kështu ka thënë vetë tjetër. Unë kam çadrën në shtëpi. Si pikon gjatë gjithë ditës. Po mirë, po aty lëre se i duhet macës. Ëh, dhe nesër do kemi shi dhe pasnesër gjithashtu. Faleminderit Olta. Gjithë ditën, ëh. Po po gjithë ditën. Po. Mm. Dita e verës vjen me shi. Po shumë. Faleminderit, mund të jetë me shi, por punë e madhe. Jo, s'ka problem, ballokumja si hahet. Po i vija re kur shkova në uh, Elbasan shtunën, ballokumet janë bërë ndërkohë. Mhm. Mm dhe janë duke u shitur buzë rrugës kombëtare si asnjëherë më parë. Ashtu janë çdo vit. Shpresa e vetme është që të mos uh, Mos do të ndonjë kështu, po. Çfarë? Edhe aty në rrugë gjithë ditën, e ke parasysh si shumë buzë rrugës, ka as barriera mbrojtës asgjë. Me një kështu, çadër të vogël ata. Po, po gjoja me Spotify, po i thosha Altinit që kam mm. uh, kam aplikuar këtë, kam uh, çfarë quhet më? Shkarkuar. Shkarkuar dhe instaluar, faleminderit. kam instaluar aplikacionin Spotify. Mhm. që merret me muzikë me gjëra kështu dhe jam duke dëgjuar gjëra që është edhe mund të po është është interesant se futesh andej këtej. Dhe ka një këngë Altin nëse mund të lejosh që këtu. Jepi. Ë uh, nga Khalid dhe Normani. Tani ky është versioni video i cili ka një ndërprerje në mes, është film e ke parasysh kanë bërë një kështu ta. Mm. Po nga ana tjetër ka edhe një vajzë Që kërcen shumë mirë, siç është traditë në klubin e mëngjesit me këto këngët e Kanye West. Mhm. Mm Ëh. Kjo është Love Lies. Më duket shumë e bukur për momentin, ose isha unë ashtu. Më gjezi që gjithë, Khalid, Normani, Club FM. Sorry if it's hard to catch my vibe mm-hmm. I need a lover to trust, tell me you're on my 2020 për shembull. Mirë, kjo s'diskutohet. Jo. Në asnjë mënyrë. Hey, mirëmëngjesi edhe të gjithëve. Ne kemi edhe dhurata për t'ju dhënë sot në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, do të jenë ato nga biletat për në Cineplexx tek romanet historik dhe gjithçka ndërmjet, si për shembull uh, kontrolle të plota mjekësore në spitalin mm -hmm. amerikan apo shporta me dhurata nga Electronic Line apo dhurata nga Preciosa. Kristale nga Preciosa apo ora. Pierre Lannier. Oui. Eh, oui, oui, oui. Por duhet që të gjeni përgjigjet e sakta të pyetjeve që bëjmë në klubin e mëngjesit në mënyrë që edhe të fitoni. Këto janë të gjitha pjesë e lojës së madhe këtu. Kështu që meqë ora është 7:19, unë mendova ta bëjmë një pyetje të parë. Okej. Okay. Nga aktualiteti mbi sa ndodh. Një ndeshje futbolli në Greqi midis Paokut dhe Aekut nuk ka mundur të përfundojë. Për shkak se ky edhe duam rolin, jo domosdoshmërisht emrin e tij të saktë mhm. grek se është edhe vështirë për t'u gjetur. Ky hyri me kobure. Oh, në oh. dhomat e zhveshjes së ekipit kundërshtar. Wow. Atje gjithçka. I pas la tren. Siç i thonë mori fund. Po. Pyetja është kush ishte ky? Çfarë roli kishte ky? Ishte vallë portieri? Nuk e di, por po ta shikoje nga ana, domethënë e, e pjesëmarrjes e gjërave ishte ishte goxha goxha ngjarje, për gjithë ata që ishin në stadium flak flak ti. Po po po, patjetër. Dhe është e rëndësishme vëlla, jo shaka, po shiko si e marrin, ndoshta pak e ekzagjeruar do thoja unë. Mhm. Mm megjithatë se mund të bëhet pak vapë, e ke parasysh? Po gjithsesi, tifozët duket sikur e shijojnë. Ndeshja nuk ka mbaruar pra, mbeti mbeti përgjysmë, sepse hyri koburja në lojë. Edhe nuk është pjesë e U nxeh më shumë se ç'duhet. Po. Kjo po merr flak. Nuk është pjesë e protokollit. Nuk është pjesë e futbollit fare, s'ka. Kjo po merr flakë, si si u bë. Mos ki merak është e gjitha kështu, janë nga këto. Është fasadë. Po po. Piromania, piromania siç i thonë Lori. Wow. Wow. E frikshme. Shtatë e njëzet e një minuta në këto momente në Klubin e Mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 miq të dashur gjithashtu edhe në ekranin e televizionit Klan Plus Kudo që të jeni jeni me Klubin e Mëngjesit Tani ka muzikë kjo është nga J.P. Cooper Dhe quhet September Song My love is strong as a lion Soft as the cotton you lie in September Song nga JP Cooper në Klubin e Mëngjesit. Ora është tani 7:24 minuta. Miq të dashur, ju jeni me Blendin, Jerin, Altinin, Olden dhe Lorin çdo mëngjes nga ora 7 deri në orën 10 këtu në këto vale këtë ekran. Unë dua t'ju përshëndes që të gjithëve t'ju uroj një ditë fantastike. Atëherë, siç po tregonim pak më parë dhe e kishim edhe pyetje miq të dashur, nuk ishte pra as kuzhinieri, as kamerieri dhe as mm -hmm. portieri apo trajneri i ekipit, por ishte vetë zoti Presidenti i Paokut pra. Presidenti i Paokut pra. I klubit. Yes. Që e kanë shkaktuar uh, këtë gjullurdi. Tani uh, është bërë një gol në minutën e 90 nga Paoku, i cili ishte në shtëpinë e vet. Mm -hmm. Pra është Paoku dhe Aeku. Pam. Aeku është miqtë. Paoku tani Në minutën e 90 bën këtë golin që po shikon këtu në mhm. ekran i cili në fillim u anullua dhe më pas u akordua nga okay. arbitri. Pra, ekipi vendas në fillim u dëshpërua, në fillim u gëzua mbasi tundi rrjetën. Mm -hmm. Pastaj u dëshpëruan sepse pastaj u gëzua. Pastaj u rigëzua po. Mm -hmm. Edhe u bë një atmosferë shumë çorbë, tregojnë lajmet. Dhe vetëm për këtë është tërbuar. Dhe për shkak se arbitri një herë tha kështu, pastaj tha ashtu, hyn njerëz të tjerë në fushë. U ngatërrua situata dhe u desh që të dyja ekipet, ndërkohë ka hyrë edhe ai kokëbardhi aty që është është presidenti i Paokut. Ai e ka ndërkohë koburën e ka në brez. Po ta shikosh me vëmendje. Po i duket fikse. Po nga se si ecën. Po dhe ka bërë që ekipi kundërshtar sepse është shumë i zemëruar, e kupton? Ekipi kundërshtar tani nuk pranon që të luajë më. Dhe Po mirë, pra ja quajtën golin, çka ka ky tani? Kërkon që ata të luajnë. Si një dem i tërbuar. Dhe pistoleta ndërkohë është është është në brezin e tij. Ëh. Mhm. Nga pas, ndërsa vjen vërdallë nëpër fushë dhe mbasi janë futur ekipet në fushë në në dhomat e zhveshjes, ky ka shkuar edhe tek dhomat e zhveshjes së AEK-ut dhe gjithnjë e ka patur koburen në brez. Me vete. Po. Mm -hmm. Të ekspozuar ashtu, që njerëzit ta shikojnë. Presidenti i ekipit. Ne shikojmë uh, nga një ekip, nga një televizion turk këtu, ndërsa e kanë komentuar gjatë ditës së djeshme, mm. turqit janë kënaqur me këtë. Nërë, si që bëhet të ndi. Tregojnë si... Shikoje thonë, ç'kafshë janë këta? Nëse. Po mund të ndodhë, mund të ndodhë që gjakrat të nxehen. Po sigurisht. Po mirë. Ta nxjesh kur mirë sa kesh, mirë sa kesh. Mund të ishte nuk i di, nuk i di asnjë. Nuk i di, di atje ma zgjidh ja atyre burrave. A ishte gol, a s'ishte gol, kjo ishte pyetja. Por tani pyetja është, a kishte plumba, a s'kishte plumba? Që është një pyetje goxha më depresive, kam përshtypjen se e para. Ne kemi më të fortë presidentët e klubeve. Ne i kemi më të fortë, po s'kam parë ndonjërin që t'ia mbajë. Ë, uh, ti thua s'tu let që t'ia që të vijë vërdallë me kobure në fushë. I sfidojmë ata. Jo më, ai thotë pres për jashtë, çfarë. Urdhro? Ai thotë pres ah, për jashtë. Pres për jashtë, po. Nuk i dimë këto punë Lori. Ato janë punë të Bileta për në Cineplex fiton Violi 586 i mbaron. Bravo Violi. Bravo, të lumtë. Po i lumtë Violi. Atëherë, Ndërkohë, para se të largohemi, miq të dashur tek muzika, edhe mund ta vazhdosh s'ka problem, se është shumë e shkurtër. Duam një përgjigje nga ju në 069 20 70 222 për mhm. pyetjen, në cilin qytet europian është duke u zhvilluar apo është zhvilluar një festë e madhe e makinave. Ehm, sot anagrama miq të dashur do të na çojë larg nga Tirana jonë në një tjetër kryeqytet në kryeqytetin e Estonisë mhm. në Talin. Mirë se keni ardhur. Në Talin, ja ku është Talini me ato rrugët e veta të vjetra, qyteti i vjetër, kalldrëmet. Ëh, me të vërtetë një ditë e bukur atje. Sot mund të silleni vërdallë rrugicave dhe birarive që do t'ju lënë pa mend. Plus që ka dhe shumë histori. Dhe çmimet mm. jo dhe aq të këqija. Tani e futa kot se s'kam ide. Por uh, Talin Gomin është anagrama për ditën e sotme këtu në klubin e mëngjesit. Talin Gomin do ta bëjmë atë miq të dashur. 0-6-19-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-19-27-12-22 është shumë e bukur si fjalë. Talin Gomin. 0692070222 0692070222 Për çfarë luajmë Olta? Për një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Okej. Okay. T A L I N G O M I N. Talin Ja mm -hmm. gomin. Kulla edhe kulla e vizatuar. Po, e vërtet. Talin gomin. 0692070222 duhet t'i rivendosni këto gërma miq të dashur në mënyrë që të formoni një fjalë që ka kuptim dhe pastaj dërgoni atë Ajo do të jetë fjala fituese, që do i bëj juve fitues të një kontrolli të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Thank you Olta. 0692070222 ky është numri që ju duhet. Ne kthehemi mbas pak këtu në klubin e mëngjesit. Në Club FM në 104 dhe në ekranin e Klan Plus. 7:36 minuta. mëngjesi që të gjithë mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ju përshëndesim. Ju urojmë një ditë fantastike. Unë dua t'ju kujtoj se kemi një anagram të ndezur për ditën e sotme dhe ka të bëjë me kryeqytetin e Estonisë, Tallinn, Tallinn e kemi Nëse keni qenë ndonjëherë në Tallinn, në Estoni, aq më mirë për juve? Se mund t'i rirendisni më lehtë këto gërma. Ata tani e shkruajnë me 2 L dhe me 2 N. Mm -hmm. Tallinn. Tallinn. Ata Tallinn, mm -hmm. si thua? ja dhe flamuri estonez. Po, po, flamuri estonez që ka tre ngjyra, e bardhë, e zezë dhe blu. E si kullën që kemi të vizatuar. Ja, këtu jemi. Op. Ja. Në, po. Ka kulla shumë po. Edhe kisha edhe gjëra është është vend i mirë për të vizituar, kam përshtypjen. Është shumë e bukur, po pra. Si i pikturuar kështu ieri. Ëh. Mm. Me këtë. Me ndërtesa të bukura. Po fasada shumë të interesante, po pra. Se ku i kam parë këto kaq të bukura kështu. Ka kulla, ka pedonale apo ka pedonale po. Ati ti thua tek se ku i kam parë këtu në Tiranë. Ska në Tiranë, tamam nga ato. Mund të shikosh shumë ta. Mos ke ndërruar Lori. Do një nga këta që shesin rrugëve, po. Por uh, Skemi në kala kështu gjëra të vjetra, Lori, ne kemi të gjitha kullat i kemi moderne. Ne ca i kemi akoma në letër. Ata i kanë kështu nga Po tani janë moderne. 1300 vjeçare kemi do janë të vjetra. Si i ruajnë më valla, si bukur është. Si ruajnë? Si si shkatërrojnë këta? Atë që duhet të bëjë ti. Ne shkatërrojmë se duket jemi të pakujdesshëm, ke parasysh jemi si ata në shtëpi kështu kthesh, dam i bie njëherë kështu, bam kthesh kthesi. Ua ra kulla. Shkërmosh. Ua do të bëhet e re kjo. U shkel. Do të bëhet pallat. Po të srrihet më bë. Çan gjithë fush. Shiko njëherë për shembull Tiranën kur Vjen edhe, po po shikoja atë atë Kë? Pamjen që ke përballë kur je tek stadiumi Dinamo, ëh, mm duke shkuar drejt sheshit Wilson me makinë, po them. Tam. Kur e ke në krah të djathtë këtë komunën e Parisit tek ai kryqëzimi. Dhe të gjitha ato volume pallatesh që s'kanë qenë atje, s'kanë qenë gjithmonë ato dykatëshet mm. e parë në rrugë. Janë të gjitha pa rregull. Janë më lart në kom, po, po, po janë kështu edhe thua, gjithë ato kanë qenë hapësira. Gjithë ato Kuba të mëdhenj të zënë nga pallatet e larta kanë qenë poshtë, kanë pasur S'kanë qenë gjitha shpi të vogla e gjëra mm -hmm. po Nuk e di, ku paska qenë gjithë ky vend Për ta zënë Kush kërkon gjen, Blendi No, e di E di Kishim një pyetje nga aktualiteti, Olta do të na japë një përgjigje miqdashur sepse thamë që në këtë vend, në këtë kryeqytet, në Europë, Në këtë qytet në Europë mm. thamë uh, po bëhet një panair. Mhm. Mm shumë interesant i makinave. makinave. Bëhet fjalë për Gjenevën. Gjenevën pra. 11131. Pra i mbaron numri Jonës, fiton një dhuratë nga Electronic Line. Tani Gjeneva është uh, qyteti ku janë të vendosura edhe Kombet e Bashkuara. Mhm. Ka një zyrë atje. Tam. Po është Gjeneva kryeqyteti i Zvicrës? Apo është një tjetër? Kështu di unë se po. është. Nuk është Mund të bëjmë një search. Po. Nëse ky është ky është Gjithsesi ky është panairi i madh i makinave dhe kanë qenë shumë në modë makinat elektrike të prezantuara në mm. Gjenevë, një makinë kroate. Mbi të gjitha po që ka një aftësi për të arritur e para është elektrike dhe mund të arrijë në 100 km në orë në 1.9 sekonda. Mm -hmm. Edhe të arrijë shpejtësi deri në 400 km në orë. Spektakël. Po. Duke treguar që e ardhmja është elektrike kanë uh... sa duket. Gjithsesi kaq e shpejtë. Ja kjo është. Është makinë garash. Si makinë garash po. Po më e mbledhur, më e vogël. Ja është edhe kjo që është nga Morgan. Gjithashtu. Mhm. Po është është interesante shumë uh, se çfarë ka dalë në treg atje. Me Gazin pak më vonë sot në klubin e mëngjesit kur Gazmend Malo të jetë këtu. Ah, nga po, Automag do të flasim për uh, mm. disa nga SUV-t, këto sports utility vehicles. Mhm. Mm Njohur ndryshe me emrin Përkëdhelës Jeep këtu tek ne edhe pse Jeep është një markë e tyre. Mes tyre. Po pra këto makinat e ngritura. Ë të Gjenevës kemi përzgjedhur gazi m'sa ka përzgjedhur 10 modele që kanë qenë të kanë tërhequr vëmendjen pra në Gjenevë. Edhe do t'i shikojmë pak me kujdes pastaj. Po bota e makinave është duke shkuar drejt elektrifikimit me ritme të shpejta. Dhe modelet janë shikoji disa prej tyre duken si si të ardhura nga e ardhmja. Mhm. Mm Ky zotria për shembull këtu është brenda në një makinë, po s'kuptohet fare që është në një makinë. Se makinat do të kenë shumë më pak nga xhinglat dhe minglat që kanë tani. Mm. Për shkak se do të jenë vetëdrejtuese. E nuk do të kenë nevojë pastaj për uh, timonin, nuk do ketë nevojë për gjithë levat e marshet e butonat, të cilat të ndihmojnë ty që ta ngasësh një makinë. Ajo ikën, kështu që gjithë hapësira po. Hapësira mund t'i dedikohet. Bën dhe mbledhje në makinë. Mund të bësh mbledhje në makinë, po. Easy go. Sa e bukur. Easy go. Sa e bukur, edhe e çuditshme. Po dhe ndryshe pra, edhe dhe për shkak se do jenë kështu. Nuk do të jetë makina që e drejton ti. Kjo do të bëjë që njerëzit ta ndajnë makinën me të tjerë. E kupton mm -hmm. se mhm. do të kthehet më shumë në një mjet po, pra, një... që të transporton se sa e dashura jote personale. Në rrugë. Rrugaçja jote, si thua? Që aty e ka vendin. Por ka qenë ka qenë një atmosferë e jashtëzakonshme. Megjithëse dhe dhe janë duke e sjellë për këtë. Makinat makinat me naftë, me benzinë, me këto nuk po të rrehesh më vonë nëpër këto panairet. Po, po normal. Gjithë modelet e reja që prezantohen mm -hmm. janë të drejtuara nga ky treg. Duhet të jenë futuriste. Dhe pyetja që më lind është Kjo. Nëse nëse po shkojmë me kaq shpejtësi drejt një bote ku nafta, benzina nuk përdoren më. Thua mos vallë këto pasuritë jo, ose e ke parasysh flitet për detin për shkak se është naftë aty në det, thonë ata, mm. se do ta marrë greku naftën e etj etj. Dakord. E kuptoj shqetësimin. Po nëse e, kalon shumë kohë, domethënë pas nja 20 vjetësh do e kërkojë njeri ta blejë atë naftën? Po pra. Se s'do ketë më nevojë për naftë, nëse këto bëhen gjithë me elektrike, edhe kështu gjërash. Ari, ju mbaj, faleminderit. Ari i zi do jetë vetëm zi. Do fillojnë ta konsumojnë njerëzit pastaj. Do ishin marr. Ça do bësh vetëm për ta bërë margarinë pastaj, po. Kam përshtypjen që do hyjë në punë për diçka tjetër. Po mirë, mirë, po, jo në këto sasitë që kërkohet tani. Po se sa margarinë do hanë dreqi e mori. Po, po mirë, mund të gjejmë një mënyrë tjetër. Do ta filtrojmë akoma më. Jo më margarinë. Ja X. Ej, uh, 0692070222 është numri i telefonit. Talin Gomin është anagrama që kemi për ditën e sotme. Zgjidheni shpejt dhe dërgojeni në 0692070222 ndërkohë që Justin Timberlake është duke kënduar këngën e vet më të re që quhet Say Something. Dhe ne jemi duke dëgjuar këngën më të re nga Justin Timberlake që quhet Say Something. Mirëmëngjesi që të gjithëve Lidhemi tani me Eldi Merollin mik i dashur për të marrë vesh se si është situata në trafik Mirëmëngjesi Eldi Mirëmëngjesi Blendi Mirëmëngjesi të gjithë Mirëmëngjesi Si të kam mirë Mirë Blendi mirë Një fundjavë qetësi Një mm -hmm. udhëtova drejt Më shumë ishin në total. E kuptoj. Elbasani. Faleminderit eh, Eldi për këtë njoftim nga Elbasani. Vazhdo tani me Tiranën. Po Blendi, për Tiranën sot kemi parashikim me trafik, aktualisht përshkova një segment rrugor Sheshi Wilson drejt bulevardi Gjergj Fishta me ngarkesë. Shikoj që këtu te ura Vasil Shanto ka shumë probleme me trafikun Sulejman Delvina, por dhe bulevardi Bajram Curri që do të devijojë nga ura Vasil Shanto Blendi drejt tek ura e drejtorisë së policisë është e ngjeshur. Ndërkohë dy akse kanë problematikë, rruga e Durrësit dhe rruga e Elbasanit. Rruga e Elbasanit ka më shumë trafik, pothuajse e bllokuar nga liceu artistik drejt Unazës, ndërkohë që dhe rruga e Durrësit për momentin fundi i autostradës po shton ritmin e trafikut drejt sheshit Shqiponja por drejt drejt zonës së Laprakës. Për momentin rruga e Kavajës pasqyrohet pa trafik, ka itinerar pa lëvizje me shumë probleme, duke lëvizur nga qendra e Tiranës drejt kombinatit pa trafik. Nuk rri dot pa kënduar E më mirë ti avash Do këndoj pastaj Qejfin tim unë Njëqind herë të kam thënë Kjo më la e Mbau një qira Atëherë, hajde se s'kemi shumë kohë, mos na vono Atëherë, Lori dhe Jeri, ju do të luani po Atëherë, po. fjalë me tre shkronja për ju mm. E para k është Shkronja parë për ju është k K Shkronja e dytë për ju është O 0-6-9-20-70-22-2 Dhe Olta do ta vlerësojë me 2 bileta për në Cineplex Atë që vjen me përgjigjen e saktë para Jerit ose Lorit Në numrin e telefonit mm -hmm. Kjo fjalë ka 4 4 shkronja Shkronja e parë për ju është q Q si Qeni mm -hmm. Shkronja e dytë për ju është l Qelq. Qelq është Jo. Është saktë. Bravo. Saktë qelq është saktë. Bravo. Se është çakërdisëm që mbaron me l dhe q. Qelq, l q. Po pra. Kush e di? Kjo fjalë ka 819 i mbaron numri Manjolës fiton dy bileta për në Bravo Manjola, ke luajtur bashkë me ne për qelq. Mhm. Kjo fjalë ka 5 shkronja. Shkronja e parë për ju është M. Shkronja e dytë për ju është E. Shkronja e tretë për ju, Bauni, është R. Karem. Karem është e saktë. Wow, wow, wow, wow, wow. Karem është e saktë. Kështu që Jeri je në 6 pikë tani. Kjo fjalë ka 6 shkronja. Shkronja e parë për ju e zbuluar nga fundi në fillim është E. E. Shkronja e dytë për ju është P. Shkronja e tretë për ju është A. Shkronja e katërt për ju mm. është R. Çorape. E sakt, Jeri ka fituar. Më vrau. Billy Raffoul, You Be Love. Titulli i kësaj kënge e dëgjojmë në versionin akustik. Jeri do të dashurohet me këtë e di. Enjoy it people. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:09 minuta. Miq të dashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Është fillimi i javës. Data sot 12 mars, ditë e hënë dhe këtu në studio bashkë me ne është edhe Gazmend Malo. Mirëmëngjes Gazi. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes klubi, mirë se ju gjej. Nga automag.al me Gazin flasim për makinat të hënave këtu në klubin e mëngjesit dhe siç po thonim pak më herët, Ka patur në Gjenevë të Zvicrës, e cila nuk është kryeqyteti, siç është mm -hmm. Berna, po punë e madhe. Edhe Gjeneva është super qytet, një panair të makinave, i cili ka qenë në lajme dhe ne me Gazin sot kemi menduar për 10, Gazi ka menduar për 10, këto janë SUV, pra makina të ngritura. 10 modele interesante, 10 propozime interesante nga Geneva Motor Show, që janë makina të disponueshme për këtë vit. Uh, janë disa prej tyre janë të disponueshme, uh, disa të tjera janë prototipe po. ose koncepte mm -hmm. në fazë koncepti. Po shumë mirë, okay. Ke një listë me 10 prej tyre që fillon me një Hyundai uh, Santa Fe. Shumë e saktë Blendi, fillon me Hyundai Santa Fe, në vetvete modeli nuk është shumë revolucionar, uh, por është një risi sepse është vjen në gjeneratën e tij të katërt. Uh, versionet hibride ose elektrike propozohen që të vinë së shpejti. Në fakt brenda 2020-s, po ndoshta edhe më shpejt. Mhm. Mm është interesant fakti se Hyundai Çfarë ndryshon te kjo Santa Fe e re? Se Santa Fe është model uh, është një njohur, model, është një po. model i njohur, uh, kanë rritur cilësinë, kanë bërë disa propozime interesante, siç propozohen uh, powertrain hibride ose elektrike, por ende jo të jo konkrete, le të themi. Ata Hyundai për herë të parë ka zhvilluar një kambi automatike 100% independente, pra që e prodhojnë ata. Ëh dhe kjo është interesante. Çfarë do të thotë independente që e, e bën Hyundai vetë nuk bashkëpunon me të tjerë. Po, domethënë shpesh produktët e makinave ë ose më saktë më shumë se sa rëndësi më është kurioze, sepse mm. në një moment që bota e makinave po shkon drejt makinave elektrike dhe kambi automatike është një nga ato pjesë që do dalë jashtë përdorimit, sepse uh, makinat elektrike sepse makinat elektrike në vetvete janë automatike në një farë mënyre uh, Hyundai ndërkohë investon për të prodhuar mm. një kambio automatike s'ka më kambio nuk ka motor nuk ka çat Nuk ka më ndrime marshe, nuk ka marshe, makina elektrike nuk ka marshe. Nuk ka, nuk ka. Ka thjesht fuqi, domethënë se sa fuqi. Ka fuqi po. në rrotë, praktikisht e transmeton menjëherë në në në rrota, në dy akse. Pa pas nevojë për transmisione të gjitha këto gjëra. Azh, azh, azh. Sa e bukur që është zot. Okej, mirë, përveç kësaj pra, është kjo është e para ose e dhjeta në listën tënde? Numri 10, numri 9 mm. është sërish një Hyundai Kona, i cili është propozuar edhe më përpara ne e kemi trajtuar me një artikull, por që në këtë rast ata sjellin realitet versionin elektrik. 100% elektrik Kona është realitet Model aktual Mund të blihet është Hyundai Kona 100% po, po. elektrik dhe pak i ngritur Pak më i vogël se Santa Fe-ja Natyrisht është, është më i vogli nga përmasat Blendi është modeli i aksesit Ky këtu që shikojmë në fotografi mm -hmm. është versioni tradicional Versioni elektrik nuk ka nevojë për atë gojëzat e ajrit përpara sepse nuk ka nevojë për ftohje si si, po. si motorët tradicionale. Sërish, po, sërish. Gjen disa veti interesante. 100% elektrike erdhi me dy fuqi, 135 dhe 204 kuaj fuqi. 204 kuaj fuqi në një makinë elektrike. Jo pak. Jo pak. Kjo do të jetë po, po. disponueshme edhe në tregun shqiptar? Ë, uh, së shpejti, në 12 në 2018 pritet nga fundi i vitit normalisht. Okej, okay, që të vijë. Hyundai pra. ende nuk ka deklaruar çmime dhe detaje të tjera, po makina është realitet por, sepse është një version i mm. një modeli ekzistues. Kështu që është e sigurt, kështu që nuk është. Kështu që së shpejti do të vijë. Super. Okej, okay, Hyundai Kona, këto ishin dy vendet e fundit, ka akoma vendi numër 7. Do të thotë, kjo është një listë që kemi bërë ne. Po. Këtu po fillon, da, le të themi që fillon zona dhe ngrohet sadopak. Në vendin numër 7 ne kemi sjellë Alfa Romeo Stelvio, është sërish një SUV. Këtu vjen në edicionin special, në edicionin Nürburgring, emri i pistës së famshme. Edhe njëherë si është ky? Si quhet? Uh, Alfa Romeo modeli quhet Stelvio dhe edicioni special është Nürburgring me emrin e okay. uh, pistës së famshme ku janë zhvilluar edhe garat e Formula 1-s. Kështu që nga shumë i bukur. Po po. uh, si si model. Kjo pra Alfa Romeo Stelvio SUV. Ça t'kujton? Ë uh, Nga këto rrumbullakësitë, nga këto më më, më kujton stilin tradicional Alfa Romeo, uh, dizajni stilistik i tyre i cili wow. propozohet një mix midis teknologjisë aktuale dhe formave klasike dhe tradicionale të së kaluarës. Mm -hmm. modeli në fakt është është propozuar që do të prodhohet në 108 njësi, sa ç'janë dhe vitet e konstruktorit italian. Alfa Romeo Ky modeli i veçantë. Ky modeli i veçantë, versioni quadrifoglio, pra versioni më i fuqishëm me 510 kuaj fuqi, do të prodhohet vetëm në 108 ekzemplarë. Okej, okay, po nga ana tjetër, ky model do të jetë i disponueshëm Në masë pastaj. Ë uh, është është për kohë, është për është prej kohësh i disponueshëm në masë. Kjo ka qenë një edicion special po themi për ta rigjallëruar pak modelin uh, në sallonin e Gjenevës. E si krahasohet Alfa Romeo me po themi Hyundai apo modelet e ngjashme konkurrente uh, në çmime kam fjalën. Uh, është më e shtrenjtë Blend. Alfa Romeo në fakt ambiciet janë që të shkojë dhe të sulmojë sadopak prodhuesit premium. Ë uh, premium ë uh, dhe sport. Dhe në fakt ky ky version këtu e provon këtë gjë sepse motori është vetëm 2900 ku, mm -hmm. uh, kubik dhe ka uh, 510 kuaj fuqi. 510 kuaj po, fuqi. Po, që do të thotë kjo makinë nga 0 në 100 shkon për vetëm 3.8 sekonda. Pra, wow. pra më pak se 4 sekonda nga 0 në 100. Kur flasim për një Alfa Romeo, pra jemi duke folur për një, një konkurrent uh, sportive, i cili uh, realisht në këtë segment propozon një makinë shumë interesante. E çfarë do ishte një një, po themi, spektrum i çmimeve? Ëh, fillon nga rreth 44-45 mijë euro versioni okay. bazë Blend, që e bën atë një makinë jo shumë të lirë nga çmimi natyrisht, po. dhe pastaj versionet versionet sportive kapin vlerën 95 mijë euro e sipër. Oho. Okej, shumë mirë, lëvizim për në diçka më më sensibël. Kemi një Range Rover, do e kalojmë këtë apo do shkojmë direkt te Lamborghini? Okej, okay, shumë më sensibël. Nuk e di sa mund mund të përmendim këtë që është një version me dy dyer, pra një makinë më shumë më shumë se 5 metra e gjatë, vetëm me dy dyer. Kjo është në memorie të modelit të, të famshëm në vitet 70 që e bëri Range Rover-in, të jetë ajo që është sot. Vetëm në vitet 70 po. kjo makinë kishte ishte propozuar në versionin kupe me dy dyer. Ë uh, këtu është versioni uh, po themi tradicional që ne kemi trajtuar me të gjitha risitë e mundshme. Uh, për sallonin e Gjenevës sërish paraqitet një një një edicion special i cili do të jetë kupeja Autobiography SV. Mhm. Mm Interesante që kanë lëvizur të gjitha drejt uh, këtyre interierëve me lëkurë edhe mm. përpara në kroskot, domethënë kështu. Uh, kjo ndjesia e, e luksit edhe estetikës Tani Blend ka ikur koha që njerëzit kishin nevojë për makina si mjet transporti uh, Dhe për disa konstruktorë një nga këta është Range Rover uh, Domethënë objektivi maksimal është të ofrojmë diçka unike, diçka mm -hmm. të mhm. veçantë që nuk, e, që nuk e ofrojnë të tjerë Dhe përpiqemi në këtë gjë të japim cilësi maksimale Edhe pse çmimet këtu janë realisht stratosferike, kështu që. Ky ishte njëri ndër modelet që është prezantuar në Gjenevë. Në Gjenevë dhe ky do të prodhohet në në po themi i limituar në sasi vetëm 999. E mirë, okay. Do të mund ta lëmë këtu, ta kaloj, s'ka problem. Do të ndajë rreth tjetër me Range Roverin. Okej. Okay. Kemi një pak më kështu se shumë shumë. Mos thuaj humane, të lutem, sepse është një Lamborghini. Ë, uh, modeli Urus. Fjala SUV duket se është konsumuar shumë dhe uh, në Lamborghini menduan të shpiknin një term të ri, ata e kanë quajtur super SUV. Super SUV pra. Super SUV. Ëh. Mm uh, Kjo qenka shumë bukur. Ky është një shartim, po ta shikonim uh, me ata që na dëgjojnë përmes radios. Ka sigurisht elementet e SUV-s të, të ngritura, por ka edhe dallueshëm uh, po themi elementet dizajnit sportiv dhe ADN-në Lamborghini, po, Lamborghini, e cila është një sportive ekstreme. Dhe e verdha e kanarinës që do ta shoqërojë po. Tradicionale, natyrisht. Ëh, uh, është një Taxi! super SUV, ëh, uh, Çdo gjë mund të ndodhë Blend, në fakt kjo makinë është prodhuar duke i shkelur syrin klientelës sheike, të cilët duan eh, kanë një dëshirë shumë të madhe për objekte ekskluzive, eh, nuk e vrasin shumë mendjen për çmimin apo për sa do të konsumojë kjo lloj makine. Në fakt Lamborghini Urus fillon nga 205.000 euro apo diçka e tillë, dhe ca kusure të vogla rreth e qark. Por propozohet me shifra marramendëse. Motori është 4000 kubik, i bazuar në një A mirë, ta paska hallall 200000 euro për 4000 kubik. Fuqia është 650 jo, kuaj. Jo, po flas si sheik tani. Po do të them hallall. Është një gjë që ti do ta kesh Blend sepse është një është një SUV që Po pse që unë duhet ta kem, po? E zero në 100 i arrin vetëm për uh, 3.6 sekonda. Ah, shumë mirë, për kur jemi vonë për punë. Kur jemi vonë për punë me këtë makinë mund të japim. Mund ta parkojmë këtu tek Rogner. Po, po, brenda tabelave që janë zakonisht 40-50 km/h në qytet, po. Uh, okay. Faleminderit Gazi, Lamborghini Urus më dhan shu që nga një gjë, një vepër arti, le ta themi. Shumë e bukur vërtet. Por uh, do të vijmë tani tek diçka më tokësore. Kjo uh, gjithashtu shumë e bukur, është një Volvo. Uh, Volvo është shumë më tokësore se të gjitha makinat që përmendëm uh, dhe ka disa merita të pakundërshtueshme tashmë të bëra fakt. Pra kjo është XC40. 40, mm -hmm. është më e vogël e familjes. Uh, modeli është është është është gjithsesi mbetet inovativ, nga dizajni është është është cilësuar si shumë interesant dhe është preferuar mjaft edhe nga shifrat e tregut, sepse modeli sapo ka dalë. Sa kushton uh, kjo? Një sekondë Alti, një sekondë, se kemi rënë këtu. Uh, Sa kushton në gazi? Uh, po fillon, kjo fillon rreth 30000 euro Altin në varësi të modelit që do të zgjedhësh. 30000 euro ça i ke ti? Në një me një kredi një gjë. E vendosa, një gjë të vogël, një gjë të vogël. Kjo është makina ime. Në xhep ka 29. 1000 euro kontribuojmë të gjithë që ti. Po një rrugë ka për Volvo, Volvo që nëse na dëgjon tani besoj që mund të bëjë një ofertë speciale për stafin e klubit pa diskutim. Patjetër. Ne do të ne do të flisim vazhdimisht për makinat tona të specializuara nga po themi koncesionar të ndryshëm këtu në vendin tonë. Mm, Qoftë nga Volvo apo të tjerë, e ke parasysh se ka problem. Do të, pse mund të lejohet kjo gjë? Mund ta bëni? Patjetër, po, patjetër. Okej, jo. okej. Okej, mirë, një risi atë për të rregull. Do të ishte e vërtetë për shembull që Unë ngas Volvon për në punë, pse mos them që erdha me Volvo? Pse mos e thua? Është vërtetë. Ë, okay, Volvo XC40. Apo jo, Olta. Po pra, ta kesh në shtëpi mos të flasësh. Përveç çmimit e bëjnë interesante edhe uh, fakti që është votuar nga disa juri të ndryshme mm -hmm. uh, si makina e vitit 2018. Është vërtet shumë e bukur dhe do ndalemi vetëm për një moment më tepër këtu. Kjo nuk është ndoshta makina uh, në fjalë, por po shikoja që kishte disa versione të Volvos uh, mm -hmm. për uh, këta ekzekutivët e lartë, CEO-t mhm. etj etj. Po. E cila nuk kishte as as uh, në vend të ulses për pasagjerin përpara. Kishte një vend ku ceoja mund të shtrinte këmbët. Dhe domethënë ishte komplet ndryshe. Aty mund të kishte me shampanjë, me gjëra ishte një gjë super luks. Ka një vend të dedikuar për çadrën, ka një vend për të varur xhaketën, sediljet bëjnë masazh. Ajo shtrihet mund të shtrihet totalisht domethënë që ti të bëje. Edhe i kishin menduar që kishin bërë një prezantim shumë shumë interesant që tregonte se si. Në fakt është shumë e vërtetë Blend. Këtu bëhet fjalë për modelin S90, e cila është berlina më ose sedani më më i shtrenjtë dhe më më i bukur dhe më mm. i kompletuar në Volvo. dhe ka qenë zgjedhja e shumë, domethënë, klientela, biznes, që thua ti, e shumë kompanive, sidomos në Europën veriore. Sepse është një lloj krenarie për ta që të përdorin një makinë e cila nuk është simbol luksi në vetvete, por është simbol cilësie, mhm. sigurie dhe ndjeshmërie ndaj ambientit. Siç është Volvo. Siç Volvo është në të vërtetë. Okej, okay, shumë mirë, kalojmë tek një tjetër model shumë interesant, është Audi E-tron, kjo është, kemi një foto për ta treguar se si duket një e-tron. Edhe duket shumë interesant siç uh, bukur duken të gjithë Audit. Është sërish një SUV siç duken të gjithë Audit, Blend është është shumë e vërtetë është një markë premium gjermane. Ë uh, kjo tregon edhe një herë që uh, Segmenti i makinave elektrike së bashku me segmentin e SUV mm -hmm. uh, janë pjesë e të ardhmes sonë. Uh, konstruktori ose më saktë të gjithë uh, anëtarët e familjes Volkswagen duket se e kanë marrë shumë seriozisht investimin për makina elektrike. Mm -hmm dhe Audi uh, ka pasur disa modele që janë propozuar ndërkohë, disa prej tyre janë edhe në shitje aktualisht edhe në Shqipëri madje. Uh, ndërkohë që Audi vjen këtu me një me një edicion po themi të veçantë i krijuar apostafat me një bazë për të qenë vetëm makinë elektrike, pra asgjë të përbashkët me makinat vetëm elektrike. Vetëm elektrike. Kjo makinë është vetëm elektrike. Ë në këtë rast kjo do të jetë vetëm po, elektrike. Super. Është një shkëputje, siç po bën edhe domethënë i gjithë grupi. Duket. Po flasim edhe për Volkswagen-in ka këto modele që ka disa kohë që punon seriozisht në këtë drejtim dhe që propozon gjëra të ndryshme herë pas here. Kështu që drejt Kjo është një pjesë, mm. domethënë një nga propozimet që ne do të kemi së shpejti në Shumë mirë. Do të qëndrojmë te grupi Volkswagen sepse edhe modeli i radhës është pjesë e këtij grupi. Kjo është nga Skoda dhe quhet Vision X. Vizioni X pra. I Skodës që është një tjetër model, po themi i së ardhmes në këtë segmentin crossover. Kjo në këtë rast shumë saktë Blend. Kjo në këtë rast është një një e ardhme më e afërt ende sepse modeli X X Vision do të jetë do të propozohet brenda vitit që vjen për shitje në treg. Ë uh, është uh, po themi modeli është inovativ, por është edhe aktual sepse bazohet mbi një njësi motorike bazë 1.5 me benzinë. Zhvillon 130 kuaj fuqi. Unë hipa në një të tillë, në konceptin në në konceptin në Frankfurt. në në Frankfurt, atje është propozuar për herë të parë Blend. Ë ky model është njëkohësisht i ndjeshëm ndaj xhepave tanë dhe ndaj ambientit. Tani më trego si shkon kjo, pra është elektrik, Është shumë i bukur, shumë futurist, domethënë. Kjo është makinë hibride, mm. fjala e po, parë, Blend për ta për ta për ta lokalizuar gjysmë për gjysmë. Mm. Njësia e benzinës është 1.5 dhe zhvillon 130 kuaj fuqi, por është e tillë që është e optimizuar për të punuar në kushte natyrale me gaz metan. Okej. Okay. Që do të thotë konsumon harxhon shumë pak, domethënë nga ana monetare dhe ndot ambientin në sasinë minimale. Ka po çmimi i kësaj gazit sa shkon? Uh, nuk ka ende çmim për këtë sepse nuk është ende gati për treg. Mm -hmm. Duhet të jetë një çmim konkurrent, kompetitiv sepse Skoda çdo gjë që bën e bën për tregun masiv. Uh, kjo është një gjë që do ta bëjë atë me siguri një nga opsionet më më atraktive të tregut për vitin që vjen. Uh, interesante këtu është që përveç motorit, siç e thamë, duke qenë hibrid dhe ka edhe një motor elektrik, motori i benzinës punon në aksin e përparmë, ai elektriku në aksin e pasëm duke e bërë modelin me tërheqje integrale 4x4. Mm -hmm. Dhe nëse shikojmë në një nga fotografitë aty Blend, uh, makina do të ofrohet së bashku uh, në bagazh do të ketë dy skateboard elektrik po, gjithashtu. Po, i pashë. Ja këtu në fund, po? Po, mm -hmm. që mhm. do të thotë uh, Skoda mendon deri në metër për transportin Pra nga ton, makina, nga makina deri në destinacionin ku ne do të shkojmë, pra nga nga parkimi po. në këtu në studio, madje skateboardi mund të parkohet edhe këtu brenda. Mund të marrësh një skateboard elektrik. Që do të thotë Skoda mendon deri për për ne deri në metrat e fundit në në një farë mënyre në qoftë se mund ta themi kështu në mënyrë metaforike. Dhe modeli që të ka bërë më shumë përshtypje që mendon se është ndoshta më interesanti i prezantuar në panelin e makinave në Gjenevë, Është Po Blend, vendi numër 1, vendin e nderit normalisht, Jaguari është një firmë, një markë shumë e njohur, por me rrënjë tradicionale angleze, luksi e të tjera, që në fakt Jaguar, Jaguar I-Pace. I-Pace. Është versioni 100% elektrik. Uh, është një makinë që uh, realisht është inovative nga të gjitha drejtimet dhe siç e thamë sidomos sepse sjell thyerjen e dukshme të traditës Jaguar që ka qenë gjithmonë në linja klasike dhe në pak a shumë në atë idenë e një klientele të limituar dhe të kufizuar luksoze. Është shumë e bukur lëkurat e bardha në çfarë ta marrin pak mendjen zakonisht dhe janë një element shumë i përdorur nga të gjithë prodhuesit. Në këtë rast Jaguari Blend ë duket se i ka shkelur syrin të ardhmes, vjen me një motor 100% elektrik. Ë autonomia rritet në 480 kilometra. 480 kilometra, pra nuk ka nevojë për ngarkesë tjetër, me një, një karikim 480, po. që do thotë që ti e mbulon Shqipërinë lehtësisht. Uh, Tiranë, Sarandë dhe fin. Sarandë, Fier. Të gjitha këto bashkë kjo është llogaria e përafërt që kemi bërë neve, të gjitha mm -hmm. këto i bëjmë me një karikim pra pa ndaluar fare. Mm -hmm. Por që nëse ndalon Sarandë dhe karikohesh atje, pastaj mund të shkosh ku dush. Pastaj mund të shkojmë deri në Shkodër dhe po. pastaj mund të mendojmë edhe për kthimin në njëfarë mënyre. Pra praktikisht është e zgjidhur, po themi. Është e zgjidhur. Ndërkohë kjo makinë uh, vjen vjen po themi shumë interesante sepse është aktuale, është e propozuar mund të blihet, duke filluar domethënë që sot është e porositshme, mm -hmm. uh, është pak i shtrenjtë, por ambiciet e saj janë të është një Jaguar, është një Jaguar, por do të kursejmë themi rrugës sepse nuk do të harxojmë karburant për këtë. Jaguar konkuron këtu me sa duket të parin ose konkur konkurentin simbol që është Tesla, Tesla. modeli X. Ëh mm -hmm. uh, dhe për këtë gjë ata kanë bërë edhe një video të dedikuar që ne kemi publikuar edhe në website ku Jaguar kalon dy herë në sprintin nga 0 në 100 dy modele të ndryshme të Teslas X. Mirë, okay, dakor, po kur u bë Tesla X nuk kishte qëllimin që të konkuronte me një Jaguar. Tani e shikojmë. Modelin e radhës e shikojmë ashtu. Dashur pa dashur, dashur pa dashur Blend Tesla erdhi si një si një prodhues Sfid, po. inovator që mm. sfidoi mm. jo vetëm jo markat e caktuara, por sfidoi gjithë botën aktuale automobilistike. Dhe i ka dhënë drejtim. Solli një gjë të re dhe me sa duket çeli një segment të ri. Uh, segment ku të gjithë po turren në një farë mënyre mm. për të arritur sado pak sepse Tesla deklaron që ka një avantazh mbi të tjerat. dhe që Jaguar me sa duket po ia del në një farë mënyre më së miri dhe pak si heshtur heshtur sepse kjo makinë sikur lind nga hiçi. Pra, ata nuk është se kanë bërë ndonjë gjë më parë për të thënë që ne po punojmë, ne do të bëjmë. Po, ndërkohë që I pace. Hello. Në më pak se në më pak se 3 muaj Blend ka dalë versioni që përdoret është ai i kamufluar zakonisht i mbuluar me adeziv që të mos kuptohet se çfarë makine është. Dhe nga ky model kemi dalë në modelin aktual jo të prezantuar, por të gatshëm në treg. Të gatshëm në shitje. Në më pak se 3 muaj. Nuk është një koncept, nuk është një prototip, është një makinë në prodhim. Është një makinë që blihet dhe përdoret. Okej, okay, super. Shumë faleminderit mm. Gazmend Malo, miq dashur nga automag.al, folëm për makinat sot në klubin e mëngjesit. Kto ishin 10 modelet SUV të ngritura që më shumë përshtypje kanë bërë Gazit që u prezantuan tani në Gjenevë, në Gjenevë, mm -hmm. në mhm. panairin e makinave atje, e ardhmja duket elektrike. Ky është mesazhi që vjen nga kjo. Tani shkojmë tek muzika, kthehemi prapë në klubin e mëngjesit. Me më shumë Cloud 9 nga Jamiroquai. Faleminderit Gazi. Faleminderit. Kthehemi mbas pak. Klubi i mëngjesit. Mirëmëngjes Olta. Atëherë kemi good morning. Për të dhënë tani emrat e disa nga këta njerëzve që kanë fituar këtu me lojërat e deritanishme anagrami miq dashur ishte Talin Gomin dhe siç na përmendin miqtë tanë pamjet që tregonim ne të Talinit ishte një ditë me po sigurisht ishin pamje turistike ato. Normal. Por zakonisht është dëbor e gri e gjithandej shumë ti. E mërzi. Por Gjithsesi. S'ia vlen fare. Më si Tirana nuk ka periudhë. Ja. Po. Mhm. Mm mhm. Atëre Talin Gomin. Milingonat. Bravo. Është flaka 389 wow. i mbaron numri fiton një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Fiton flaka. E dogje flaka. Bravo të lumtë. Me shkrepse. Kemi tani një censurë miq dashur e cila është e mbartur nga e premtja. E mbartur të premten dhe e mbarsur uh, më herët nga Altini i cili Bashkë me Oltën. e zgjodhën fjalën dhe e bën ja, uh, sodën. Atëherë, le ta dëgjojmë. Ata, si shumë shoqëri të tjera, besojnë se lidhet me shpirtin e njeriut, prandaj është normale sipas tyre të kërkojmë një shëndet më të mirë përmes tyre, edhe nëse në këtë gjë përfshihet përdorimi i embrioneve njerëzore. Ça mund të jetë që lidhet me shëndetin e njeriut, apo shpirtin e njeriut, ça thotë atje Një fjalë që Tini ka censuruar, po zgjat shumë pastaj mbrapa, pra edhe të huton fare. Çon në ca, ti do vetëm të shtrihesh. E humbet fillin fare. Shtrihesh vetëm deri në gjysmë. E dëgjojmë edhe një herë? Ka sërish kuptim, po pra. Dëgjoj pak. Ata, si shumë shoqëri të tjera, besojnë se lidhet me shpirtin e njeriut, prandaj është normale sipas tyre të kërkojmë një shëndet më të mirë për Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy A të bëjmë ca pyetje nga aktualiteti moj Olta? Direkt Atere, zonja dhe zotërinj Siç mediat kanë raportuar gjatë mbasdites dje Ky autoritet Shtetror Amerikan ka filluar një hetim në lidhje me Nicholas David Muzin, lobistin e Partisë Demokratike dhe financimet e mundshme me burime ruse që ai ka marrë. Pyetja është cila agjenci ligjzbatuese amerikane është përfshirë në hetime lidhur me rastin e financimeve të dyshuara ruse për të lobuar për Partinë Demokratike të Shqipërisë në Washington DC. Me shumë të dhëna po, Jeri, po, e di. Pentagoni ka vetëm 5. Kjo është kështu. Okta. Okta. Çokta mi. E mirë, mirë. 0-6-19-27-12-2 Pra, cila është agjencia ligjzbatuese që raportohet në media se është përfshirë tani në një hetim të të këtij rasti. Nuk do të jetë shumë e vështirë. 8 e 37 minuta në këto momente ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4. Edhe në ekranin e Klan Plus. Do të dëgjojmë një këngë tani kur të kthehemi, do të kemi raundin e dytë në fjala mbrapsht në Club FM në 100.4. Olta dhe Altinin. Gjithashtu sot kemi një këngë kam parë unë e ca gjëra tjera. Shumë interesante. Sa i njëjmë kolegun do vi më vonë. Prince do të vijë tani. Kjo është shumë e bukur. Quhet Doves Don't Cry. When Doves Cry, po? I'm sorry. When Big Doves Don't Cry. Apo Big Girls Don't Cry. Çfarë është ajo? Big Girls. Ah! Them was Lori dhe Jeri u përballën më herët. Lori s'pati asnjë shans në fakt. Më mbyti, më më më. I mori gjithë pikët Jeri, po. Të gjitha pikët Jeri. Ju mund të luani gjithashtu, loja është e bukur. Unë do të prezantoj ca fjalë duke i zbuluar ato nga shkronja e fundit drejt shkronjës së parë. Mhm. Mm pra unë nis nga e djatha në të majtë dhe kur them shkronja e parë për ju në fakt është shkronja e fundit e asaj fjale. Ju do të gjeni cila është fjala. Dhe ta dërgoni atë menjëherë në 069 20 70 222 069 20 70 222 Nuk kushton asnjë cent ekstra mesazhi për ne Por ju mund të fitoni bileta për në Cineplex e një seri dhuratash tjera. Kemi edhe librin Matja e botës nëse do na japësh një kopje mm -hmm. të mhm. lutem mirë. të cilin do ta japim dhuratë sot në klubin e mëngjesit. Matja e botës miq të dashur është një libër nga Daniel Kehlmann, një shkrimtar gjerman e tregon një histori, është personazhet janë të vërtetë. Janë, si të thuash, babai i gjeografisë moderne dhe një matematicien shumë i shquar, mm -hmm. por në libër ata janë gjithashtu personazhe. Libri ka shumë komedi brenda, ka Ka shumë argëtim, i gjithi i bazuar në fakte reale të ngjarjeve shumë të rëndësishme që kanë ndryshuar botën, siç ishte në atë kohë nevoja për ta matur botën, akoma nuk dihej se sa e madhe ishte. Kështu që për këto luajmë këtu në klubin e mëngjesit tani. Kjo është fjala e parë me tre shkronja. Po. Kani, kani. Okej. Okay. Shkronja e parë për ju është L. Tre shkronja gjithsej. Shkronja e parë për ju është një L, Olta dhe Altin. Po. Shkronja e dytë për ju është një E. Olta. Olta. Tel. Tel është saktë, bravo, bravo Olta, dy pikë Tel. Bel mendova. Tel ishte saktë. Te Beli. Bravo, bravo. Aman o burrë, aman. E kishte te beli si vegël pune, jo te Beli. Po pra, për vegël pune kishte. Ah, okay. Kjo fjalë ka katër shkronja. Shkronja e parë për ju është G. Ka katër shkronja gjithsej, shkronja e parë për ju është G. Mhm. Mm Shkronja e dytë për ju është N. Ka katër shkronja gjithsej mbaron me N, N dhe G. Pret më zoti më. Sa do t'i bie? Urdhro? Lëng. Lëng. Lëng, Olta është është saktë. Bravo Olta. Saktë. 5 pikë për Oltën deri tani. Lëng, po ku ma gjete lëng? Ku i vajti mendja? I shkon mendja. Altin, nëse kështu do të ishte puna, Unë jam i bindur që këtë do e gjesh ti. Kujdes. Kjo fjalë ka 5 shkronja, shkronja e parë për ju është ë. Shkronja e dytë për ju ndër 5 shkronjat është P. Pesë shkronja gjithsej, mbaron me P dhe E. Mm -hmm. Lap, po ka, ka vetëm 4. Mund të ishte po ka vetëm 4. Shkronja e tretë për ju është O. Ok, luani të gjithë bashkë. Olta praktikisht ka fituar. Kjo është fjala me 6 shkronja. Ju mund të fitoni dy bileta për në Cineplex tani nëse jeni të parët që do ta gjeni se cila është kjo fjalë. Gati? Nuk ishte ky qëllimi. Gati. Kjo ka 6 shkronja gjithsej e e luani që të gjithë. Oh, okay. Po, po, po. E para për ju është sh. Ju mund të luani në 069 20 70 222. Shkronja e dytë për ju është i Gjashtë shkronja Me ça mbaron njeri? Ish Ish Gjashtë shkronja mbaron me ish Shkronja e tretë për ju është D. Dish. Gjashtë shkronja mbaron me dish. Gjashtë shkronja. Fildish. Fildish wow. është e saktë. Bravo Olta. Wow. Bravo Olta. Këtë byrek do ta hante Olta të gjithin. Kjo tepsi u nda 100% për Oltën. Bravo, Ish dashur. Ëh, do të shikojmë se nëse ka ardhur dikush me përgjigjen e saktë para se ti ta zbuloje fildishin, Olta. Bakshish. Bak. Bakshish. Shish, po jo ishte dish, dish, jo shish, po. po. po. Është Darieni, 844 i mbaron numri. Dy bileta për Cineplex. Hi, mirëmëngjes të gjithë, mirë se vini në klubin e mëngjesit tetë e 53 minuta në këto çaste. Mirëmëngjes Unë jam Bledi, së bashku me Jerin. Mirëmëngjes të gjithë. Me... Altinin mirëmëngjesi. me Oltën dhe me Lorin, gjithashtu, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në 10, jemi të 5 bashkë këtu duke korrur suksese. Mirëmëngjesi, çuna dhe goca. Ej, tani, uh, u vendos pra që në raundin e parë, fitoi fitova unë. Jeri dhe në mm -hmm. raundin e dytë pa diskutim, padiskutueshëm ishte Olta ajo që na i dërrmoi kockat që të gjithëve. Kështu që do të jetë një përballje midis ju vajzave. Okej. Okay. Pak më vonë, do e bëjmë në orën 9 që ta bëjmë edhe në Facebook, ta bëjmë edhe po, me kamera, siç i mm. thonë në Prishtinë, edhe do ta, do ta kemi për transmetim live pastaj. Kështu që bëuni gati. Jeri me pantallonat e reja dhe Olta me Asgjë të re. Një tjetër buzëqeshje. Se ç'ke ti një gjë sot, një je ne sais quoi, si thonë. Ah, po jam larë. Ah, bravo. Në fundjavë, po ishte në Roma, ishte në Roma. Po e drejtë. E mirë, shumë mirë. Bravo ti. Bravo, bravo. Ehm. Um, Dëgjo, Altin. Po, këtu jam. Bashkë me Oltën tani. Censurën në fillim. Dhe pastaj nëse kemi një fitues Olta në lidhje me se kishim uh, pa okun mm. edhe aekun edhe bam bam bang bang si është ajo? Po, okay. Ku kemi mbet atëherë? Te FBI-ja që ka nisur hetimet. Ah, bravo. Mm -hmm. FBI-ja. Apo të lodhëm tashi Valbona 558 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex Pra FBI-ja, zonja e zotërinj, konfirmohet se ka nisur hetimet Në rastin e këtij zotërisë Nick Muzin mm. Nicholas David Muzin është emri i tij gjatë që është një lobues pra në Washington DC. Ëm um, dhe burimin e këtyre parave që ka marrë ai, sepse FBI-ja ka muaj që heton për llogari të vetë Shteteve të Bashkuara të Amerikës atë që quhet ndërhyrja ruse në zgjedhjet amerikane në vitin 2016. Dhe hetimet kanë vazhduar, është marrë me Facebookun, me uh, ato botsat e vegjël, robotat pra që sillen uh -huh. si mhm. njerëz, me mijëra e mijëra llogari ishin robotike, nuk ishin njerëz vërtet, dhe puna e tyre ishte që të shpërhapnin sa më shumë informacione në interes të Kam përshtypjen uh, Rusisë ndoshta Po kështu i bie Siç tregonin në njërën nga këto Po shikoja dje njërën nga këto seri dokumentare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mm -hmm. tregonte një djalë që kishte dalë dhe kishte folur. Tregonte për një agjenci ë uh, që ka të bëjë diçka me internetin, informacionin e internetit, diçka e tillë. Që ndodhet në në në Rusi. Mhm. Mm dhe ky djalë kishte punuar atje për një kohë jo të shkurtër. Prej disa vitesh. Prej disa vitesh, mm -hmm. po. Dhe puna e tij kishte qenë në atë kohë kur ishte konflikti i Ukrainës me Rusinë. Që të përhapnin lajme, merrnin lajmet dhe duhet t'i rishkruanin ato. Ëh. Mm -hmm. Duke hequr gjithë pjesët që nuk i interesonin Rusisë. Në atë kohë ka pasur në Ukrainë luftohej midis atyre që ishin pro-rus dhe atyre që ishin uh, kundra Rusisë kur ndodhi ë uh, konflikti para 2-3 vjetëve. Edhe detyra e tyre ishte që t'i merrnin këto lajme, siç ishin shkruar, po gjithë gjërat që nuk i interesonin, po mm -hmm. edhe pastaj rishkruheshin dhe rihidheshin në internet, por me mungesat e përcaktuara nga shefat, i thoshin këto do mungojnë, këto do mungojnë. Dhe çfarë bënin ata? Rihidhnin, rihidhnin, rihidhnin, kështu që interneti mbushej me lajme. Mhm. Mm që nuk ishin të vërteta në thelb. Që u mungonte ai elementi, po, dhe ti e lexoje, po e lexoje në versionin që donin ata ta lexoje, jo në versionin siç ishte ngjarja. Pra hiqej diçka, aty ku kishte pas një rol Rusia fshihej. Mm -hmm. Ai rol dhe dhe dukej sikur kjo kishte ndodhur për shkak të të tjerëve ose vetvetiu, po jo për shkak të edhe edhe është gjë e madhe. Është gjë e madhe, kështu që ata janë të shqetësuar dhe hetimi Kam përshtypjen se ka të bëjë më shumë me ta Për Facebookun gjetën vetëm 100.000 dolar Apo diçka e tillë, dhe u bë nami 100.000 dolar Ishte çfarë Rusia kishte shpenzuar në Facebook për reklama Politike në zgjedhjet amerikane mm -hmm. Por nuk janë aq shumë po ta llogarisësh me këto që ka marrë ky me këtë pjesën tjetër. Po, sepse mm. këtu po flasim për 650.000 dollarë, kështu që ë uh, Nëse ka diçka që s'shkon. Po ka diçka që s'shkon. Po përgjigja e saktë ajo ishte FBI-ja, është Organi ligj ligjzbatues i përfshirë, i përfshirë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, tani është koha për muzikë, doja që të vija një këngë. Mund ta vë këtë këngën? Apo s'mund ta jo. vë? S'mund ta vë. Kemi okay. publicitet dhe lajme. Atëherë tani kemi publicitet dhe lajme zonja zotërinj. Unë doja që të kishim këngë dhe muzikë, por uh, Okej, okay, mirë. Atëherë do jemi tani në raundin e fundit miq të dashur Bisha dhe Kuçedra. Sot në klubin e mëngjesit do të përballen sepse ishte Jeri që u tregua bishë kur mundi Lorin dhe Olta që e gëlltiti uh, praktikisht Altinin pa dhe është po është lart tani, do ta shikoni çfarë. Altini i lejon të gjitha. Kështu që mos u sikletosni fare. Lori nuk të lejon fare. Si pinoku në barkun e balenës. Le të vazhdoj. Ah, ah, po po. Gjithë ditën kështu një kitarë të prishur. Në barkun e balenës. Altini. Atëherë, kemi një censurë, para se të shkojmë atje, kemi një censurë, duhet të gjeni një fjalë që mhm. Altini e ka fshirë. Mbani vesh edhe ju që na ndiqni përmes Facebook-ut, mbani vesh këtë fjalë që Altini ka fshirë. Nëse e gjeni se çfarë është, do fitoni një një deri tani Po do i bëjmë dy dhurata. Do fitoni dy dhurata që janë një kontroll i plotë mjekësor nga Spitali Amerikan dhe një dhuratë nga Electronic Line. Okej. Okay. Okej. Okay. Gati. Gati. Ata, si shumë shoqëri të tjera, besojnë se lidhet me shpirtin e njeriut, prandaj është normale sipas tyre të kërkojmë një shëndet më të mirë për Shumë, shumë mirë. Mm, më kanë thënë njerëzimi, më kanë jo, thënë jo, jo, jo. gjendja, no. kurimi. Neu, neu, neu, neu. Neu, po. Është shumë e vështirë. S'e ka gjetur akoma asnjëri. Okej. Okay. E dëgjojmë edhe një herë të po, fundit. Patjetër më. Patjetër. Ja edhe një herë, ata, kjo është shumë shoqëri të tjera, besojnë se lidhet me shpirtin e njeriut, prandaj është normale sipas tyre të kërkojmë okay. një shëndet pra, më të mirë. Pipi lidhet me shpirtin e njeriut, prandaj është normale sipas tyre që të kërkojnë një shëndet më të mirë. mirë. Deri aty është boll. Ja, aty e prezant. Po. Se pastaj hutosh. Se pastaj vazhdon me ato gjërat e tjera të embrionit dhe mm. ku di unë se çfarë. Ëm, um, kështu që ata besojnë se kjo lidhet me shpirtin e njeriut. Mhm. Mm Po çfarë është pra? Nëse gjeni fjalën dy dhurata deri tani, do të bëhen tuajat. Nisim, nisim raundin nisim. final në lojën tonë fjala mbrapsht miq të dashur. Kjo është e fundit për sot. Jeri kundër Oltës. Fjala e parë ka tre shkronja. Dhe shkronja e parë për ju nga fundi në fillim gjithmonë, mm -hmm. është T. Shkronja e dytë për ju është A. Sa shpejtë. Mat. Mat është e pasaktë. Jo? Ha. Mat është e pasaktë. Është folje aty. Kjo se është një folje. Jepi Jeri. Tre shkronja Jeri mbaron me A të vendosësh vetëm një. Snook. Fjala është Olta shikon nëse ka ndonjë dëgjues që e ka gjetur ndërkohë. Kat. Kat po e mendoj. Kat është e pasaktë. Pat. Pat është e pasaktë. Ja. Fjala është shat. Shat. Oh. Shat. Nuk kam fitues. Si vegla e punës. E punës. Shati. Mhm. Si Altini që më parë po mendonte Belin. Beli, shon, Beli, Shati, të gjitha këto janë bashkë. Okej. Okay. Fjala ishte shat. Zonja okay. Zotërinj. Në anglisht është folje në kohën e shkuar kjo. Mm. As fat, as fat nuk më erdhi në mend. Fat, po pra, as. Tani që po i lexoj. Okej. Okay. Vazhdojmë. Kjo fjalë ka katër shkronja. Mhm. Mm shkronja e parë për ju është e. Olta 0, Jeri 0 deri tani. Shkronja e parë për ju në fjalën me katër shkronja është E, shkronja e dytë për ju është R. Pra ka katër shkronja mbaron me R. Ju mund të luani në 069 20 70 222 nëse doni, ndërsa gocat do të vazhdojnë edhe pak me mua. Shkronja e tretë për ju është O. Tani nuk jemi sigurt ekziston. Kore. Kore ekziston. Është e saktë. Okej. Okay. Oh. Bravo Jeri. Kore buke. Okej. Okay. Bravo Jeri. Pra, Jeri ka 2 pikë deri tani, Olta ende 0. Kjo është S'kam fitues. Fjala juaj me 5 shkronja. Mhm. Mm shkronja e parë për ju është K. Jeri ka 2 pikë Në këtë fjalë mund të marrësh 5 pikë nëse e gjen tani Vetëm me një shkronjë E vështirë Shkronja e dytë për ju është I 5 shkronja gjithsej Shkronja e dytë për ju ishte I Shkronja e parë K Nga fundi në fillim, shkronja e tretë për ju është R. R. Pesë shkronja gjithsej. Hiç. Mbaron me rrik. Korrik, korrik, po pra, do të mendoja. Korrik është e pasaktë. Pastaj jo. është me dy r, korrik. Korrik, edhe kjo korrik në rregull është, po. Atëherë meqë të dyja thatë korrik, jeni të dyja ende në lojë. Oh, okay. Shkronja e katërt për ju. Mhm. Mm është u. Ama, ama, hajde ta them unë. Urrik. Furrik. Furrik. Furrik. Furrik është e saktë 2 pikë Olta. Bravo. Jemi baras tani. Pra. Fjala ishte furrik. Furrik. 2 me 2. Lori, çfarë ke? Motra të tregoi. Kjo fjalë ka Atëherë uh, Roni, më fal, 6-8 mm -hmm. fiton 2 bileta për Cineplex. Bravo Roni. Furrik ka. Furrik ka thënë Roni pra. 069 20 70 222 ju mund të thoni fjalët që mendoni se janë të sakta. Mm -hmm. Me një shans për të fituar dhurata këtu në klubin e mëngjesit. Tani për fituesin do të japim një kopje të romanit Matja e Botës nga botimet Pegi. Mhm. Mm me 6. Me 6. Po. Okej. Shkronja e parë për ju është T. Shkronja e dytë për ju është e. Me 6 shkronja. Kur nisim nga fundi në fillim, Shkronja e parë për ju është T, shkronja e dytë për ju është E. Shkronja e tretë për ju është K. Shkronja e tretë për ju është K. Gjashtë shkronja mbaron me ket. Gjashtë shkronja gjithsej mbaron me ket. Kemi në shtëpi. Shkronja e katërt për ju është R. R. Olta. Olta. Parket. Pa. Parket. Bravo. Është e saktë. Parket është fjala. Bravo Olta. Kjo ka 7 e para për ju është R. 7 shkronja, e para për ju është R. Shkronja e dytë për ju është O. Shkronja e tretë për ju është T. Pra jemi deri tani 4 me 2 për Oltën. Ky është shansi i fundit i Jerit. 4 me 2 për Oltën. 7 shkronja. Shkronja e parë për ju është R, shkronja e dytë për ju është O, shkronja e tretë për ju nga fundi në fillim është T. 7 shkronja mbaron me Tor. Me Tor. Shkronja e katërt për ju është K. Ho, traktor. Mirëmëngjes Mirëmëngjesi mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur Hello është koha tani t'i urojmë edhe jetë të gjatë dhe të lumtur edhe fëmijës së dytë çiftit Mamaqi mm -hmm, Urime Ermali sapo ka lindur një vajzë miq të dashur në Zënë, sallën e lindjes Ami, ami. Ermali e ka lindur këtë të dytin. Ami ka lindur çunin, Ermali e lindi vetë. I paskandar, jo? Po, kështu i ndërruan ndërruan rolet nga fillimi deri në fund, por ja bëj shaka. Jo, ta shikoj. Ermali po sepse pashë ka qenë jo, në një foto që pa shun, se Ermali është çik egoist me thënë të drejtën. Ka bërë një se s'duket Ami. Mm -hmm. Ai u duket këtu te bebia dhe sigurisht i shtrirë vetë si nënë. Që e thashë mos ndoshta dhe e polli vetë Më të ketur në sallë një... kjo e shtrim Sigurisht, sigurisht I kam mbajtur dorën në Jetë të gjatë dhe të lumtur Me një vajzë pra uh, Urime Ermalit mbas mm -hmm. djalit Tani edhe një gocë Kështu që shumë urime Jetë të gjatë Jetë të gjatë Me nënë e me babë Gjithë ato urimet e bukura që kemi neve Pa fund, me, po, sigurisht. Patjetër. Pa ne ku do shkoj. Po. patjetër, patjetër. Ojta. Ndërkohë, kemi një fitues në lidhje me lojërat tona, kemi uh, censurën miq të dashur, e cila nuk po gjende dot. Mm -mm. Shumë vështirë ka qëlluar. Ashtu duket. Tiru. Ata, si shumë shoqëri të tjera, besojnë se lidhet me shpirtin e njeriut, prandaj është normale sipas tyre të kërkojmë një shëndet më të mirë për që e ka marrë nga një program dokumentar me sa duket diçka e kësaj natyre. A dhe që ka të bëjmë me shëndetin e njeriut e shpirtin e gjitha këto gjërat e bukura. Dëgjoni edhe pak. Ata, si shumë shoqëri të tjera, besojnë se lidhet me shpirtin e njeriut, prandaj është normale sipas tyre të kërkojmë një shëndet më të mirë. Okidoki. Tani në ngjarjet e aktualitetit politik pra që po thonim se ka mbizotëruar edhe gjatë ka qenë një një fundjavë edhe pse pushimi ë uh, gjithsesi aktive nga sfera politike pra ka disa dinamika të ngjarjes që nisi me një artikull të botuar në revistën Mother Jones në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam përshtypjen që ishte të ndoshta të martën në mbrëmje. Me orën tonë kur doli artikulli apo diçka e tillë. Edhe u përhap shumë shpejt. Por në artikull flitej se si një pjesë e financimit të kësaj firme lobimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për llogari dhe për ata po punonin për Partinë Demokratike. Mhm. Mm për t'i siguruar zotit Basha fotografinë me zotin Trump, takime në Kongres, një intervistë në Breitbart News, ë uh, median e kontrolluar nga i çmenduri Steve Bannon, një komplet uh, nëse ca njerëz janë dakord me të, po për mua është i shkarë dhe shumë i rrezikshëm. Ishte për ca kohë strategu i zotit Trump i cili u ndërgjegjësua në njëfarë pike dhe e flaku nga puna zotin uh, zotin Steve Bannon për t'u larguar nga ai si nga kolera politike, por në kohën që Basha shkoi në Amerikë, mm -hmm. Steve Bannon ende ishte Në qarkullim dhe Breitbart News uh, ishte media që iu sigurua atij për një intervistë, pra ti paguan këtë lobistin, ky lobisti shkon atje tërheq fijet e veta, ndoshta paguan dhe ky diçka apo kush e di se si e kanë atë dhe pastaj të sigurohet një intervistë dhe një shkrim apo diçka e tillë. Dhe këtu nuk ka asgjë për të pasur turp. Po, po. Partia Demokratike ka bërë diçka që e ka bërë dhe Partia Socialiste. Mm -hmm. Le të mos harrojmë një fakt që zoti Rama pati një fotografi me presidentin Obama, për cilin një burrë shkoi në burg. Mm -hmm. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse paratë që zoti Rama e pagoi atë burrin për t'i paguar sikur ishin të tijat, në fakt nuk duhet të kishin hyrë sepse edhe ajo është shkelje e ligjit. Kështu që kur drejtojmë gishtin për fotografi me presidenta amerikanë, duhet të jemi të kujdesshëm. Se kemi fut njerëz në burg, domethënë për të bërë foto. me me presidentin për për ta anashkaluar shkelur ligjet amerikane të cilat e ndalojnë që financuesit e huaj të vinë të bëhen pjesë të financojnë fushatat politike atje. Kështu që edhe socialistët boll mira dollarë paguajnë për lobistët e tyre amerikanë. Pyetja është nga vijnë paratë. Po, po. Nga vijnë paratë dhe janë të deklaruara dy probleme ka PD-ja për momentin. E para nuk i ka deklaruar këtu. Mm -hmm. Në KQZ si shpenzime politike. dhe është një 500-she që ky zotëria Muzin thotë se ma ka dhënë PD-ja, që PD-ja thotë se ne s'ia kemi dhënë. Ai thotë unë e kam marrë, jam në rregull me juve, faleminderit. Ata thonë jo, s'e kemi dhënë. Ë uh, dhe dhe problemi tjetër është që ajo pjesa prej 150000 dollarë që uh mhm. -huh. ka ardhur nga kjo firma ruse për të njëjtën llogari, për të shlyer të njëjtën llogari pra. që ishte e vetmja llogari që ishte me PD-në. Dhe ajo ai burimi tjetër nuk dihet eksaktësisht se çfarë është dhe si është. Tjetra pastaj është që, dhe kjo është pyetje nga aktualiteti, ky eksponent i rëndësishëm demokrat e ka akuzuar gjatë ditës dje zotin Basha se sidoqoftë e sado qoftë shuma e paguar nga PD-ja, 25.000 siç thonë apo 525.000 siç thonë ata amerikanët, Ky eksponent i PD-së po thotë që ky nuk është një vendim që ne e morëm si PD. Mhm. Mm nuk është një vendim i forumeve të Partisë Demokratike, nuk na pyeti kërkush, ne si demokrat, ne nuk dimë gjë. Për këtë kështu që kush e ka marrë këtë vendim, le ta mbajë personalisht. Ajo po thotë këtë rast i bie që personalisht të drejtohet nga Zoti Basha pra. Se Zoti Basha duke folur për Partinë Demokratike, thotë Partia Demokratike kështu dhe ashtu, por nuk ka shkelur, nuk ka shkelur, por për këta po thonë që një sekond mos e përzi PD me diçka që ti e ke bërë me kokën tënde. Me mhm. me kokën tënde, sepse s'na ke pyetur, ke bërë si ke dashur, kështu që tash mos ta ndajmë fajin bashkë, të lutem. Kush është eksponenti që po i bën këto kritika publike në këto momente? Është pyetja për ju, ju fitoni një dhuratë në klubin e mëngjesit, kaq që duhet. mëngjesi që të gjithë mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Shpresoj nuk e panda të videon, ishte shumë e bukur. Wow, na habitët. Na çuditët. S'e dija që kishte të tilla gjëra. Na kënaqi vërtet. Edhe me kaq, pa problem. Po bëj sikur s'e, miset, miset fundjava, domethënë java. Se ishte ishte shumë seksi si video, kështu apo. Ka njerëz që vdesin për ashtu gjërash. Po po. Shihe shihe. Ishin të veshura me latex këto gocat. Një ishte. Një po ishte si e shumëfishuar, m'u duk po. Me pasqyra. Si ishte po, një ishte një kështu anë mbandëzin në sy. si tokat e mbjella ishin uh, prapanicat e kësaj si duket, të mm. shumëfishuara atje. Po. Mhm. Latex është ajo, si thonë shqip, ka një fjalë shqip, ë uh, materiali me cilën bëhen këto dorezat e kirurgëve për shembull. Mos mm. quhet thjesht latex. Latex quhet? Kështu kam dëgjuar, s'e di. Po mirë se edhe latex nuk është shumë larg nga latex, po, është po, vetëm një tani, po e njëjta fjalë. E njëjta fjalë. Thashë mos kishte një kështu. Plastik. Po edhe lastik. Lastik, lastik, nuk e di. Lastik. Mund të jetë. Latex, lastik, njësoj është. Po pra, ato vajzat ishin të veshura të gjitha me lastik. Mhm. Mm si me tullumbace. Atëherë. Mm. Do të bëjmë një kë kam parë unë tani në klubin e mëngjesit siç u premtova pak më parë. Okay. Është një lojë e lehtë dhe e thjeshtë miq të dashur. Ndërkohë Jozefina Topalli ka thënë Andi i pari 304 i mbaron numri fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo. E saktë, bravo. E ka gjetur Jozefina Topalli, pra është personi që kishte bërë kritikat ndaj mm. kryetarit të Partisë Demokratike. Lulzim Basha në lidhje me në këtë rast. Po. Po hajt mo. Jeri je gati? Mhm. Mm Tani do luajmë kë kam parë unë. Dakor. Un kam parë dikë. Dhe ti do ta gjesh. Se çin kom pa. Jepi. Chin compound. Është femër? Jo, jeri, nuk është femër. Vjen keq. Atëherë është natyrisht mashkull. Natyrisht atë. Është mashkull. Tu mos i shumë i sigurt se s'di. Është uh, politikan? Jo. Është aktor? Jo. Punë e madhe. Gazetar. Emision të vetë. Ha? A ka një emision të vetë? E saktë. Emision politik. Është e saktë? Se mos kemi emisione të tjera. Pra, emisioni i vet politik sigurisht. Prime time, prime time, prime time. Mos e gjeti, e shkatërroi fare. Televizion kombëtar. Televizion kombëtar? E saktë Lori, vetëm përgjigjet, vetëm pyetje. Do gjithfarë. Që përgjigjen me zile. Bravo Lori. Mban syze. Mban syze jo. Nuk mban syze, më keq Lori, ia fut kot që Lori ajo që ka futë kot fare. Fare, sa i na dhënë se gjeti. Tash. A është pa flokë? Shumë i dobët. Jo, është me flokë edhe ti, je shumë e dobët. Vazhdojmë, vazhdojmë, shumë keq, shumë keq. Gjithë i shkon mendja. Atëherë është te Top Channel. Jo, jo, se të dha ba kot fare. Ai vazhdon. Olta. Është në TV Klan? Në TV Klan, jo, ia fute kot edhe ti. Ama seriozisht, janë kot. Po janë gjithë në TV Klan, ka edhe që janë në TV Klan. E dim që shumica janë në TV Klan, por ka edhe jashtë TV Klanit. Një çik kështu. Anash. Po mirë mos tash gjë. Ne kemi për vete. Vazhdojmë. Lori, erdhi prapë radha. Qera ta. Emri i tij qëndron në qiell. Ë? Emri i tij qëndron në qiell, nuk quhet ylli. nuk është ylli. Jo, nuk është një ylli. Ja, kot ky, ë, i bie nga mm. Kina. Emri i tij qëndron në qiell, sa më pëlqeu kjo. Po, po. Unë di kam një ditë. Do ketë do dalë një yll këtu që do kërkojë, ma bëni një këngë kot që fillon me Emri yt qëndron në qiell, ti për ne je nënë e ba. Çule do, çule. Vazhdo Jeri. Vazhdojmë Jeri. A është mbi 40 vjeç? Po, Jeri është një mashkull gazetar mbi 40 vjeç. E kemi përmendur ne në klubin e mëngjesit? E kemi përmendur ndonjëherë thotë? Pa aty, aty po afrohet te 50 po. Nuk e di moshën e saktë se burrat nuk pyeten për moshën. Ashtu. Ashtu i kanë filluar thinjat. Çfarë më thonë? Po, po. Ëh. E saktë. Jepi Olta. Thinja e ke. I fillon emri me e. Jo. Jo, jo, jo. Ai se tani unë e di kush është. Ka një pesë pyetje të veta që të. Çfarë ka? Ka një pesë pyetje të veta që të shkatërron. Pesë pyetje. Pesë pyetje. Garë të shë. Pastaj bisedojnë për politikën e pyetjet e gjitha këto gjëra. Përballë njëri-tjetrit. Mm -hmm. Nuk e di, nuk e shoh. Lutfi Dervishi, njëri ndër ekspertët. E gazetarisë dhe komunikimit me, meqë ra fjala, me Facebook. Me çfarë? Të zhvilluar. Oh, me, me Facebook, Facebook të zhvilluar, e ka Facebookun tu. Sepse vazhdon kështu që çon batuta herë pas here dhe Ja ta dëgjojmë Unë dëgjova një këngë që ishte tu Më pëlqeu Camila Cabello miq të dashur hyri në jetën tonë me këngën Havana mm -hmm. oh. Dhe ishte e bukur Dhe ishte e bukur na pëlqeu Ka një këngë që quhet She Loves Control Që mua më pëlqen dhe më duket shumë e mirë të cilën do ta dëgjojmë tani në klubin e mëngjesit Ora është Problemet e shpinës janë ndër më të zakonshmet që prekin secilin prej nesh. Por ajo që ne nuk dimë është se pa dashje jemi vetë ne shkaktarët kryesorë të dhimbjeve të shpinës. Shpina është përgjegjëse për mbajtjen e peshës trupore dhe qëndrimin e drejtë. Për më tepër, ajo luan një rol të rëndësishëm në sistemin qendror nervor. Kur shpina vuan, i gjithë organizmi përjeton dhimbje, mpirje dhe kontraktime. Ja cilat janë gabimet që bëni çdo ditë që dëmtojnë shpinën tuaj. Mbajtja e çantave të rënda. Është një zakon i përditshëm sidomos i grave. Çantat e shpinës, të dorës ose të pazarit që mbahen mbi njërin sup nuk garantojnë një shpërndarje të drejtë të peshës në trup. Shpina anon në njërën anë dhe nëse e përsërisni këtë gjë do të vuani nga dhimbjet e qafës dhe dëmtimet e shtyllës kurrizore. Përpiquni të mos mbani pesha të rënda. Përpiquni të mbani çanta në pjesën qendrore të trupit dhe të garantoni një shpërndarje të drejtë të peshës. Nëse keni më shumë se një çantë, përdorni të dy duart. Dhe kur përdorni valixhe, përdorini nga ato me rrota ose mbajeni në qendër të gravitetit të trupit. Lëvizjet e gabuara. Telefonët smart të marrin në qafë. Nëse lëvizni qafën drejt ekranit apo poshtë e lart ndërsa lexoni një mesazh apo luani një lojë, pasojat i vuan shpina. Lëvizjet e tepërta të qafës ushtrojnë shumë presion në shtyllën kurrizore. Një studim arriti në konkluzionin se sa herë që anoni qafën në drejtim të ekranit të telefonit ose përmbajtjes së tij, Qafa mundohet njësoj sikur të jetë duke mbajtur 27 kilogram në peshë. Qafa ka nevojë për pushim dhe shtendosje. Mbajeni telefonin në një drejtim me sytë dhe mos e lëvizni qafën sa herë që lëvizni telefonin. E fjetura përmbys. Dhimbjet e shpinës mund të jenë rezultat i drejtpërdrejtë i të fjeturës përmbys. Një gjë e tillë ushtron shumë presion në harkun e shpinës dhe në qafë. Ky stil i të fjeturit mund të shkaktojë dhimbje të shpinës, gjymtyrëve dhe qafës. Fjetja me shpinë rekomandohet nga shkencëtarët, por ju mund të bëni një kompromis duke alternuar mes pozicioneve të preferuara të të fjeturit. Nëse pozicioni i fetusit është i preferuari juaj, përpiquni të mbani mjekrën me drejtim lart që qafa të jetë e drejtë. Mbani një jastëk mes këmbëve që të zbusni presionin në fundshpinë dhe ija dhe të drejtoni kurrizin. Televizori nuk ka asnjë faj për dhimbjet e shpinës. Mënyra juaj e të qëndruarit kur jeni duke parë televizor ka ndikim parësor. Nëse qëndroni shtrirë në divan me kokën e ngritur për më shumë se 30 minuta, shtylla kurrizore është në pozicion të zhdrejtë. Nëse e përsërisni këtë çdo ditë, dëmi do të jetë i pariparueshëm. Nëse qëndroni ulur dhe mbani kokën me drejtim nga televizori, sërish po dëmtoni shpinën. Ndryshoni pozicionet, shtendosuni ose lëvizni për të shmangur problemet me pozicionin e të qëndruarit. Ngritja e peshave Kur jeni duke ngritur një objekt me synimin për ta mbajtur mbi supe, mos bëni lëvizje të shpejta të trupit, sepse mund të shkaktoni dëme të disqeve kurrizore. Më mirë thërrisni dikë t'ju ndihmojë sesa të rrezikoni. Punët e shtëpisë janë një formë e mirë e aktivitetit fizik, por çdo proces kërkon një pozicion të mirë trupi. Kur lani pjata, përpiquni të ngrini njërën këmbë ose të ngrini gjurin në një karige që të mbani shpinën drejt. Kur fshini apo lani dyshemen, mos u përkulni, por më mirë zini një pozicion hedhjeje duke mbajtur njërën këmbë përpara dhe gjurin pjesërisht të përthyer. Në këtë mënyrë, shtylla kurrizore do të jetë e drejtë dhe nuk do të lëndohet. Biçikleta. Çiklizmi është një aktivitet shumë i mirë fizik, por biçikleta mund të përkeqësojë shtyllën kurrizore dhe të shkaktojë dhimbje të qafës ose mesit. Përpiquni të zgjidhni biçikletat që kanë një timon më të afërt me sediljen që të mos qëndroni të përkulur për shumë kohë. Mos harroni se biçikleta duhet të përshtatet me ju dhe jo anasjelltas. This is Club FM 100.4. Kjo ishte edhe kënga e ditës për sot. Olta do të na thotë se cili është fituesi dhe nëse kemi fitues të tjerë është momenti për t'i dhënë Olta. Se jemi në fund fare. Ëh. Mhm. Atëherë Blendi kishte parë Lutfi Dervishin, është Linda fituese 143 mbaron numri, fiton një dhuratë nga Electronic Line dhe këngën e ditës e ka gjetur Markeli 487 i mbaron numri, fiton Markel. dy bileta për në Cineplexx. Bravo. Ndërkohë censura e Altinit ende nuk është gjetur, do ta dëgjojmë nesër. Me sa duket do të kalojë nesër po. Okej. Okay. Fjala e fundit Altin për ty sepse kemi ardhur në fund fare të klubit të mëngjesit për këtë të hënë.